Witam Cię. Słuchasz podcastu OK, czyli podcastu Formule Open. Dowolne tematy, możesz tu usłyszeć wszystko. Może być super, może być do kitu, ale najprawdopodobniej będzie w porządku, czyli OK. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Witam Was ponownie. Eee, dzisiejszy teraz y, kolejny odcinek podcastu OK. Na pewno nie będzie dla ludzi głodnych. OK. O, ten odcinek rzeczywiście nie będzie dla ludzi głodnych. Rewelacja, po prostu muszę się z wami tym podzielić. Mam super pocieszkę w domu. Poza tym właśnie dużo rzeczy przychodzi do domu. Darmowych. No i jeszcze właśnie się podzielę tutaj właśnie też taką małą loteczką, którą dostałem. Została wrzucona wczoraj około godziny 10 wieczorem. Więc tak, na początku Wam opowiem o, o tym, jak Unia dokarmia obywateli e, Unii Europejskiej. W związku tutaj chyba jest jakaś akcja, to już nie, nie pierwszy rok. Z tego co wiem, to już jest drugi, może nawet trzeci. Co tutaj mamy? Tutaj będą troszkę będą trzaski, nie trzaski. Ja nie będę tego w ogóle ciął i jakoś modyfikował. Mówię Wam, co ja widzę, co mam przed sobą przed sobą mam bloczek sera. Waga mm, kilogram no ponad kilogram, ponad kilogram. Ważne do e, do lutego, 18 lutego przyszłego roku. ECA not for resale e, white cheese. Tak, bloczek kilogramowy za darmochę Unia Europejska rozdaje. Powiem wam tak, powiem wam nawet wymiary, wymiary są zawsze bardzo ważne. Wymiary 17,5 y, cm długa y, ta kosteczka. Y, jest kurka wodna, jest na 7,5 wysoka. No i tutaj w tą stronę jeszcze też na 7,5. Ładny bloczek. Ster, żółty. Bardzo dobry. Jesteś głodny. Przykro mi. No właśnie teraz wpieprzam ten ser. Cieszę się, normalnie. Nie wiem. Żona w związku z tym, że się opiekuje dzieciakami, tak w taki sposób zarabia pieniążki, była na jakimś w jakimś dziwnym miejscu, nie wiem, jakieś tam jakieś zabawy z dzieciaków, że mogą się bawić w miasteczku. No i był jakiś kierownik i się pyta, czy nie chce sera. Jakiego sera? Sorry, że mlaszczę, ale Wiem ten ser. No sera żółtego. Mówi, że, że jest ser za darmo. I przyniósł trzy bloczki. 3 kg. Sera. <laughs> Więc jest ser. Bomba, nie? W czasach kryzysu Unia dba o, o, o mieszkańców. Rozdaje za darmo white cheese. Wstawię później jeszcze zdjęcie, żebyście zobaczyli, bo może mi nie wierzycie. Widzicie, widzicie tak narzekacie na tym Unii Europejskiej. No, oni tutaj rozdają go darmo ser. Na święta, super. Ser się skończył, moi drodzy. Czas teraz do tej e, drugiej pocieszki, którą dostałem e, właśnie późnym wieczorem. I to była taka ulotka, e, ulotka partii Sinn Fein. Mm. No i tutaj właśnie teraz będzie w Irlandii wielki, wielka dyskusja na temat budżetu na przyszły rok. Oczywiście w Polsce znowu powiedzą, że obniżka podatków. No ale dobrze, to obniżka podatków, obniżka podatków. Jak chcecie, sami możecie się zorientować o co chodzi w poprzednim, e, w jednym z poprzednich moich podcastów. Ale co mnie tutaj dziwi? Powiem Wam tak. Słyszeliście na pewno o tych o darmowych lunchach, że takowe nie istnieją. No i tu jest, okazuje się, okazuje się, że to jest prawda, kolejny dowód na tym, o, to, o tym wszystkim wiemy. Tutaj wkleję od razu zdjęcie, zaznaczę w kółeczku. Otóż ta e, partia w swoim takim programie na, e, na odbudowę po prostu e, Irlandii e, w tym całym kryzysie. Z jednym z takich postulatów jest to, aby wprowadzić w każdej szkole darmowy posiłek obiadowy. I to jest w jednej linijce napisane, a później w, w kolejnej, nawet tłustym drukiem, jest napisane, że koszt tych darmowych posiłków będzie 250 milionów. No, dla mnie to wystarczy. W zasadzie i nie będę Wam już mówił o tych wszystkich innych. Tutaj super, y, super y, wyliczeniach, jakie oni mają. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie y, darmowe, darmowe obiadki to jest około 250 milionów euro. Sinn Fein to tak jeszcze dla sprostowania całkiem zacna organizacja. Jest organizacja nacjonalistyczna i lewicowa. I byśmy mogli powiedzieć, że no lewicowa, no już tutaj mamy kolejny dowód właśnie tych darmowych obiadów, ale no, mają też swoje plusy. Nie chcieli wprowadzenia, wprowadzenia tego traktatu lizbońskiego i, i no i sprzeciwiali się jemu. Czyli brawo, brawo, no nie są tacy, nie są tacy, tacy źli, tam jednego, jednego tego, jednego e, pogłaska, pogłaskańca po głowie mogą dostać. Czyli teraz głaszczemy, jeden, dobrze, a za resztę w tyłeczek. I to byłoby tyle na temat Sinn Fein. No i tutaj mamy znowu e, rewelację. Mm. Rewelacja polega na tym, że e, Politechnika Wrocławska uhonorowała pana Barozo tytułem doktora honoris causa. No, czyli super, mamy w państwie, które e, rzekomo pokonało komunę, wolny kraj, daje teraz e, państwowa uczelnia tytuł kolesiowi, który był jednym z liderów maoistycznej partii w Portugalii. No, czyli brawa po prostu. Brawo. Super. ciekawi mi to właśnie, jak oni przyznają teraz te nagrody, bo tak jak przyjeżdża jakiś koleś do jakiegoś miasta, to, to jest po prostu, to on przyjeżdża w związku z tym, że on został nagrodzony, czy po prostu, że w związku, że koleś przyjeżdża do kraju, to później idą e, może od ministrów, e, może od premiera, może od ministra edukacji, idzie takie pisemko albo telefon do, do wszystkich tam uczelni, dzwoni i pyta i mówi, ty, a ty nie możesz dać mu jakiegoś tam e, doktora honoris causa? Bo ja, że w związku z czym, przepraszam, Politechnika Wrocławska, halo, E, czy mógłby mi ktoś to wyjaśnić? Jakiś link poproszę może. Bo, e, bo ja nie, nie tutejszy jestem i się nie znam. Tak, to Barroso. Nie lubię o nim mówić, no ale akurat musiałem. No i jeszcze jedna y, kwestia. Kolejny koleś, którego nie lubię, ale muszę o nim powiedzieć. Pan Sarkozy, co powiedział? Że Europa zostanie zmieciona jeżeli dojdzie teraz do poważnego kryzysu. No to może, dobrze, niech będzie zmieciona. Trzymamy kciuki. Niech będzie, niech będzie. Co oni tak nastraszą? Oni się pewnie boją o swoje tyłki. Bo jakby teraz zaczęli ludzie wychodzić na ulicę, kto, kto, kto za to zapłaci? Oni piersi. No, więc y, tak po prostu bojąc się o swoje tyłeczki, straszą was nie wiadomo czym. A ja wam powiem jakby teraz euro upadło w całej Unii Europejskiej, to rzeki dalej będą płynąć, ptaki będą dalej śpiewać, słońce wzejdzie następnego dnia, wszystko będzie w porządku. Nie bójcie się. Naprawdę. Nie bójcie się. Nie dajcie się zastraszyć. Ok? Chyba, że oni sami będą chcieli jakąś wojnę wywołać, to powiedzcie, że pierdolicie to i na wojnę nie idziecie. Wszystko. No, to tylko tak a propos jeszcze musiałem, bo jeszcze nie zmontowałem tego wszystkiego, bolenia mam, a po prostu nie mogę e, tutaj się opędzić od złych wiadomości, które mi podają wszystkie serwisy, telewizje, e, radia, etc. Trzymajcie się mocno i nie dajcie się zastraszyć. Halloween trwa cały rok. Uuu. I to już finałowa część y, tego odcinka. Podzielę się z Wami krótkim y, takim materiałem, który słyszałem y, w radio. Leciało to w godzinach około godziny 6 i to była rozmowa prowadzącego z jednym z amerykańskich radiowców. Koleś się nazywa jak się ten pan nazywa, ja już wam powiem jak on się nazywa i ten pan się nazywa Michael Graham i facet prowadzi swoją audycję w Boston no i głos rozsądku o dziwo, no ale prowadzący tutaj miejscowy jednak się nie popisał, bo po prostu zupełnie e, zupełnie w drugą stronę e, ma nastawione swoje zwoje mózgowe, więc e, więc tak, posłuchajcie kolesia z Bostonu, dobrze prawi. No normalnie, no po prostu jeszcze może jest nadzieja w niektórych Amerykaninach. To będzie po angielsku. Jeżeli, jeżeli trochę kumacie angielski, to będzie dla Was bardzo łatwy tekst, bo jest potocznym, potocznym angielskim operują, a jeżeli nie znacie dobrze angielskiego, to po prostu sobie cofnijcie raz, drugi, trzeci raz i załapiecie czacze jest pro, prosta, pro, prosta rozmowa, jest ok. Nawijają, tylko tak już podpowiem. Na początku zaczyna się od tego, e, od bezrobocia, skali bezrobocia w Stanach, jak to się ma do wyborów, a później leci w stronę e, Unii Europejskiej i tego, jak e, to niektóre narody dają sobie odebrać e, suwerenność. Oczywiście Radek Sikorski się z tym nie zgodzi. Zapraszam, króciutki materiał i to będzie finito na, e, w tym odcinku i w takim razie zapraszam do następnego odcinka podcastu OK. O czym będzie? Nie mam zielonego pojęcia, ok? Nie mam zielonego pojęcia. Może będzie o grupie śmierci, czyli losowaniu do Euro 2012 grup. Trafimy na Angoli, myślicie? Nie wiem. Już będziecie wiedzieć pewnie słuchając tego materiału. W każdym bądź razie zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka podcastu OK. To był Pablo i żegnam Was. Hasta la vista. I what your our unemployment's about fifteen percent. What's yours? Nine point two. For you, that's terrible. It is awful. Americans don't do 9.2. No American president has ever been reelected with unemployment this high and growth this low. And of course, we're worried about Europe. Now, I got to ask you about your uh, the Irish. I, I was reading the new proposal to essentially give the EU the right to veto the budgets of Ireland yeah. Italy, yeah. and Greece. You guys aren't going to put up with that, right? You're going to tell the EU to go eat it, and you're going to walk, right? No. You're not. Wait, wait. You're not going to let some schnitzel eating goofball in bon- well Berlin tell you what you can and can't spend on social services. You're not going to do that. That's your country. No, but but uh, I mean, I have to tell you, I, and I'm not doing this for a fact. The idea of our country is gone. I mean, the only way there are only two choices in the next ten days, and I know you're you know you're living in a relatively uh, you know sheltered environment over sure. there. Um, it's called an old people's home, but uh, the the, the situation for you is that that the euro is within 10 days of mm. imploding, right? Well, it needs to implode. It was no, a dumb idea to, from the beginning. Just listen. There are two choices to save it. Either you have greater control over the dodgy countries mm. um, like Greece and Spain and Portugal and Italy. And um, no, funny enough, we're not dodgy at the moment um, because we're good boys in class. We're doing as we're told. <laughs> Um, it, do that or it breaks up. There's there's no other alternative. What is what kind of country is a country if you don't get to s- decide how to collect your citizens' money to govern yourselves and how to spend your money to but, govern but, yourselves? But, no, the no. premise of democracy is self-government. This is goon government from EU bureaucrats who declared that water is not a solution for dehydration. Don't let these idiots govern Ireland. But you did this. I mean, you know, there's a guy down in Texas and he's saying, mm-hmm. who's the goofball up in Washington, D.C., right. who's brought in tax? You've got exactly but the same No, situation. you're wrong. Texas sets its own budget, and the Was- Washington has no authority to overrule the budget. None. They get to decide, and, they, and, and taxes. Some states have income taxes, some states have sales taxes. Washington doesn't get to decide. A state in the United States would not put up with the abuse from our own federal government that you're taking from a bunch of goofballs and bureaucrats in uh, Brussels. We would never put up with it. We've had counties and cities recently go bankrupt because they've given away so much money to the government unions, and that's their problem. Washington doesn't step in and say, we're going to run your city. The, the, once you give up the autonomy of collecting and spending your own money, you are no longer a country. You're just another outpost of Germany. That's all you are. And what a but, but, shame. What a tragedy if the Irish let that happen. But that's what's going to happen. Well, don't do it. Tell the EU to go blow. But but, but we can't tell them go blow. Yes, you we can. Bu- no, we we your own country. No, we borrowed all this money from them, Michael. You don't seem to understand. We we, we can't exist without the, the guys. I have no sympathy for the Euro goons who honestly thought that a g- dollar in Greece, Italy, <laughs> Ireland, and Germany should be worth the same amount. I have no sympathy. This is their idiotic economic proposal. Let them eat the debt. Let them. You cut a deal with them that you want, and go back to the Irish dollar, pound, whatever you guys, whatever you had, whatever you had before. Go back to it. Go okay. back to freaking, I don't even care, leprechauns. Go back to something, but don't become an acolyte state of the of the Euroweenies. Don't do it. Well, we're going to send you uh, the proposal that Michael Noonan's got on his budget for 2012 and for your homework. Um, you have to do the Michael Graham homework then on the budget as to, as to how you think we could do it. But we've got to we've got to do as we're told. Our budget was sent to hmm. Germany last week, and we said to them, "Look, is it okay if we do this?" From the ne- the next time someone asks me what's my what is my favorite part of Germany, I'm going to say Dublin. Yeah. Because that's just sad. There is no Ireland if you can't spend your own money. I mean, that's the way you treat teenagers. You take their money from them, give them $20, and say, you can go out on Friday night. You're going to ask Germany if you can have the keys to the car, too? <sighs> Well, we won't have a choice. No, I mean, you I, do have a choice. Leave. Well, you have a uh, choice. no, no, Greece sorry. Is a choice. Leave. Yeah, that will be the choice within. I think before Santa arrives, I think there will either be a situation where um, the the major countries will tell the minor ones, "This is what you have to do, and if you don't do this, you're out." Well, we all know what's really going to happen is that they're going to tell they're going to tell Greece we have this new rule that we're not going to pass through the constitutional process. We're not, in other words, we're not going to have a referendum around the other countries. We're not going to have the countries do it the right way. We're not going to amend the EU agreement. We're just going to have this new rule, and you better do the budget right or you're in big trouble, and Greece and Italy are going to say yes, whatever you say, then they're going to spend exactly what they want, and then we're going to be right back where we are. Greece is never going to abide by the rules. The Greeks people are always going to vote themselves more largesse, and that's what's going to happen. All they're right. going to be in the same mess anyway. So get out, Ireland, while the getting is good.